Արցախի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալին։ Հայկական երկու հանրապետությունների օրենսդիրներն ամփոփել են երկօրյա համատեղ աշխատանքի արդյունքները։ Այսօր կայացել է ուսուցիչների համակարգային օգոստոսյան կոնֆերանսը։ Լրացել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ստեղծման տասնամյակը։ Հայաստանի թիմը շարունակում է պատրաստվել Ռումինիայի եւ Դանիայի դեմ խաղերին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 29-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին ներկա էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում օգոստոսի 29-ին շարունակվել են Արցախի խորհրդարանի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի աշխատանքները, որոնք համակարգել են հանձնաժողովների նախագահներ Ռուսլան Իսրայելյանը եւ Գագիկ Մինասյանը։ Քննարկմանը խորհրդարանականներն անդրադարձել են հաշվեկնիչ պալատի գործունեության օրենսդրական կարգավորումների առանձնահատկություններին, ազգային ժողով հաշվեկնիչ պալատ համագործակցության իրավակարգավորումներին, խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ արկա խնդիրներին ու ոլորտի զարգացման ժամանակակից միտումներին։ Ամփոփելով երկօրյա համատեղ աշխատանքի արդյունքները, պրոֆիլային հանձնաժողովների նախագահները կարևորել են հետագայում եւս նման ձևաչափերով փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի դահլիճում կայացել է համակարգային օգոստոսյան ավանդական խորհրդակցությունը, որին մասնակցում էին կրթության ոլորտի պատասխանատուներ նախարար Սլավա Սերյանի գլխավորությամբ։ Լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ողջունելով ներկաներին եւ շնորհավորելով մտեցող տոների կապակցությամբ անցած ուսումնական տարվա ձեռբերումների ու խնդիրների մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարգարյանը։ 2016-17 ուսումնական տարում Մայրաքաղաքի տարածքում գործել են հանրակրթություն իրականացնող 9 հիմնական, 1 միջնակարգ, 2 ավագ, 1 հատուկ ֆիզմատ, 1 ռազմամարզական վարժարան, մեկ մասնագիտական պարարվեստի կոլեջ հաստատությունը թվով 330 լրակազմ դասարանով նախկին ուսումնականի 328-ի փոխարեն 7975 երեխայի ընդգրկմամբ նախկին 7788-ի փոխարեն 6 նախադպրոցական հիմնարկ մանկապարտեզ 30 խմբով 1312 երեխայի ընդգրկմամբ մեկ մանկական ստեղծագործական կենտրոն 100 խմբով 1225 երեխայի ընդգրկմամբ մեկ մարզադպրոց 50 խմբով 628 երեխայի ընդգրկմամբ։ Նշեմ նաև, որ մայրաքաղաքի մասնավորապես համար 1 եւ 7 դպրոցների բեռնաթափման նպատակով համար 8 դպրոցում սեպտեմբերի 1-ից կգործեն բոլոր դասարանները, ավելացրած նաև նախադպրոցական խմբը։ 2016-2017 ուսումնական տարվա արդյունքներն ու ի հայտ եկած թերություններն է ներկայացրել Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության Կրթության պետական տեսչության պետ Մանվել Մխիթարյանը։ 2016-17 ուսումնական տարում Ձեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Սպորտի նախարարության Կրթության պետական տեսչության կողմից ստուգումներն իրականացրել Ստեփանակերտի համար 6 եւ 7 հիմնական դպրոցներում։ Ստուգումներն ուղեկցվել նաեւ մեթոդամակարարժական օգնությամբ։ Նշված դպրոցների մանկավարժական հանրույթներով դրում է առողջ բարոյական մոտոլորտ։ Ամբողջությամբ լուծված է կատարային հարցը, բոլոր առարականները դասահանդում են մասնակեր ուսուցիչների կողմից։ Դեշավված երկու դպրոցների ուսումնադասիրարչական աշխատանքների դրվածները կհատվել են բավարար։ Նշված դպրոցներում նախորդ ծնունդների համատությամբ նկատել է առաջընթաց դպրոցավարությանը վերաբերող փաստաթղթերի վարման եւ գործավարության մեջ, արձանագրվել են նաեւ որոշակի բարձր Գնահատերի առաքելտացի գրանցում ուսումնասիրական աշխատանքների դրվածքում, սակայն այն ցանկալի բարդության վրա չէ։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ համատած նախորդ ցուցումների ցուցանիշների հետ գրեթե բոլոր առարկաները դրական տեղաշարժ է արձանագրվել։ Ամփոփիչ խոսքում նախարար Սլավա Ասերյանն անդրադարձել է բարձրաձայնված խնդիրների լուծման ուղիներին, խորհրդակցությանը ներկա մանկավարժներին հորդորել նոր ուսումնական տարում ջանք չխնայել ձեռքբերումները բազմապատկելու համար։ Ժամանակները փոխվում են, այսօրվա աշակերտը այն չէ ինչ որ եղել է 10-15 տարի առաջ եւ նույն ձեւով նաեւ ուսուցիչները չեն այն ինչ որ եղել են այսինքն համատեղ պետք է այս զարգացման գործընթացը ընթանա եւ այսօրվա ուսուցիչը չի կարող աշխատել այն նույն մեթոդներով ինչ որ աշխատել են ակերում կազմակերպում են բաց դասեր կարծես թե այս բաց դասերին ամեն ինչ ստացվում է բոլորն են կողանինում բայց ինչու չի կարելի նման կարգի դասեր որ ուսուցիչը բարի իր ամենօրյա գործունեության յուրաքանչյուր ձեր պարտականությունները գիտեք, ունում է որ ներված աշխատեք եւ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ նոր ուսումնական տարվա արտահայտի դեպքի գիտության օրվա եւ հանրապետության հնչակման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հանրագումարի բերելով նախորդ ուսումնականում կատարածը խորհրդակցության մասնակիցները հստակեցրել են ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով նոր անելիքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հուլիսին լրացավ ԼՂ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ստեղծման 10-ամյակը։ Ինչ է արել այս ընթացքում հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից մեկի հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման բաժինը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառի կարգավորման ենթակա սակագների սահմանման գործընթացը սկիզբ է առել 2008 թվականից։ Բավական աշխատանք է կատարվել անշարժ ու շարժական հերախոսակապի սակագների վերանայման ուղղությամբ։ Իշա բնակչությանը եւ այդ բարեփոխումների գործընթացը շարունակական է։ Հանձնաժողովի հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության ղեկավարման բաժնի պետ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով 2016 թվականից միջինը 13.5%-ով նվազեցվել են էլեկտրոնային հաղորդակցության բնակավարի մի շարք ծառայությունների սակագները։ Ընդհանուր առմամբ 1.99-ից 4.99 դրամով նվազեցել են էլեկտրոնային հաղորդակցության բնակավարի թվային ֆիքսված, ֆիքսված անլար միջերես եւ շարժական կապով ներսանցային եւ դեպի Հայաստան Հայաստանի Հանրապետություն ֆիքսված եւ շարժական ցանց իրականացվող զանգերի ռոպեավճարների սակավներին Կազմակերպված նոր միջազգային IP տարածման օպտիկամանրաթելային եւ ռադիոռելեային կապողիների շնորհիվ նշված կապողիներով Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործող միջազգային IP տարածման հոսքերի ընդհանուր թողունակությունը 2017 թվականին կազմում էր 2800 մեգաբիթ վարքյան, որը 2007 թվականի համեմատությամբ աճել է մոտ 233 անգամ։ Այդ տարիների ընթացքում ինտերնետ կապի բաժանորդների թիվը աճել է մոտ 10 անգամ, իսկ Արցախի հանրապետության տարածքի ինտերնետ կապով ապահովվածությունը 5 բնակավայրից աճել է մինչև 202 բնակավայրի։ Վերամշակվել է ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին որոշումը։ Տնտեսվարող սուբյեկտներին ընդառաջելու նկատառումով հանձնաժողովը 2009 թվականին իր որոշմամբ էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի կապի տարբեր տեսակների համար նվազեցրեց ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման վճարների չափերը, ինչը թույլ տվեց կարճ ժամանակահատվածում իրավական դաշտ բերել հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության կապի տարբեր տեսակներով ռադիոհաճախ իրականություններ օգտագործող սուբյեկտներին։ Միաժամանակ պարտադիր վճարների չափեր հավասարեցրեց Հայաստանի Հանրապետությունում գործող չափերին, ապահովելով բյուջեի մրացուցիչ մուտքեր։ Այսպիսով հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում 2007-2017 թվականներին յուրաքանչյուր տարի բյուջեը մուտքագրվել տարեկան միջինը 348-ական միլիոն դրամ գումար, իսկ սկսած 2017 թվականից 900 միլիոն դրամ, 10 տարում մոտ 4 միլիարդ դրամ, իսկ սույն թվականից մուտքերը կկազմեն տարեկան մոտավորապես 1 միլիարդ դրամ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր անհայտ կորածների միջազգային օրն է։ Այդ կապակցությամբ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի անառակելությունը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացեց անմար հույս կյանքը շարունակվում է խորագրով ցուցահանդես Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով ըստ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալների հակամարտող կողմերն ունեցել են ավելի քան 4500 անհայտ կորածներ։ Միայն Արցախում կոմիտեն գրանցել է 373 անհայտ կորած անձ։ Այս թվերի հետևում մարդկային խեղված ճակատագրեր են անհայտության ճնշող ցավ, հույսի եւ հուսահատության մեջ ապրելու տարապանք։ Անհայտ կորած մարդկանց ճակատագրի պարզաբանումը Կարմիր խաչի համար մնում է տարածաշրջանում կարևորագույն խնդիրներից մեկը, ողջունել ելնելով միջոցառման ներկաներին, ասաց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության ղեկավար Դրոգոսլավ Բլաժևիչ Չիրոն։ Since 92, the ICRC in the region have registered more than 4500 persons who went missing as a result of Nagorno-Karabakh conflict. Սկսած 1992 թվականից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջանում գրանցել է ավելի քան 4500 անձանց, ովքեր անհայտ կորել են Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով։ Դժբախտաբար ավելի քան 20 տարի անց այս անձանց ճակատագրերը դերևս մնում են անհայտ։ 2011 թվականից գործում է Կարմիր խաչի անհայտ կորածների ընտանիքների սատարման ծրագիրը։ Այս ցուցահանդեսն էլ կազմակերպվել է նույն այդ ծրագրի շրջանակներում։ Հարազատների հույզերը պատմող լուսանկարներին կցված են նաև հարազատների գրած բանաստեղծություններն ու մտքերը, որոնք հանգեցնում են այն մտքին, թե սպասումի ցավը հնարավոր է հաղթ հաղթահարել միայն շրջապատող մարդկանց աջակցության պայմաններում։ Անհայտ կորած Ռուբիկ Գասպարյանի դուստր Փիրուզա Գասպարյանը շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին ուշադրության համար ասաց. Այսքան տարիների ընթացքում շատ դժվար է դիմանալ ու սпасել հորս վերադարձեն, սակայն մենք հուսով ապրում ենք, սпасելով վաղվա օրվան, որն իր հետ կբերի հարազատի մասին բաղձալի լուրը։ Այս բոլոր հույզերը եւ անմար հույսը ես տեսա այսօր ցուցահանդեսում։ Անհայտ կորածների հարցը որպես ադրբեջանաղա Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանք կարևոր տեղ է զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Ունենք այդ խնդրով զբաղվող հատուկ գերատեսչություններ ու հասարակական կազմակերպություններ, եւ չնայած դրան, անցած 25 տարիների ընթացքում չի հաջողվել բացահայտել գոնե մեկ անձի ճակատագիր։ Պաճառը ԼՂՀ արտաքին գործերի փոխնախարար Արմինե Ալեքսանյանի խոսքով հետեւյալն է։ Ինչպես գիտեք, կա պետական հանձնաժողով, որը ամիջականորեն զբաղվում է եւ համագործակցում է Հայաստանի հանձնաժողովի ժողովի հետ ցավոք սրտի Ադրբեջանի համանուն հանձնաժողովը այդքան էլ շահագրգռված չի հարցը լուծելուն, համենայն դեպս մենք այդպես ենք կարծում, քանի որ նրանք խորշում են երեք հանձնաժողովների միջև ուղիղ կապ հաստատելու։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հակառակարևան երկրի ջանքերին զբոսաշրջիկների կայուն հոսք եւ Արցախի հանդեպ հետաքրքրության աճ է նկատվում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Զբոսաշրջային այցելավայրերի ցանկը տարեստարի ընդլայնվում է Արցախում, եթե ընդամենը մի 2 տարի առաջ զբոսաշրջիկները հիմնականում այցելում էին Շուշի, Գանձասար ու Ամարաս, այսօր արդեն այդ ցանկը բավականին ընդլայնվել է։ Տողի Մելիքական ապարան, Խնոտի կիրճ, Տիգրանակերտի արքելոց, Դադիվանք եւ այլ տեսարժան վայրեր, որոնք հարստացրել են զբոսաշրջային վայրերի ցանկը։ Նշենք սակայն, անցած տարի ապրիլից հետո զբոսաշրջիկների այցելությունների նկատելի անկում գրանցվեց, սակայն էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանի խոսքով ձևով ճիշտ աշխատանքի ու ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հնարավոր եղավ բացը նորից լրացնել ու 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ցուցանիշների համաձայն զբոսաշրջիկների այցելությունները 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճել է 26, իսկ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 47%-ով։ Իդեպ Սերգեյ Շավերդյանը նշում է, որ իրականում զբոսաշրջիկների թիվն ավելի մեծ է, քան գերատեսչությունը կարողանում է դիտարկման արդյունքում արցանագրել։ Դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այցելություններն են Լեռնային Ղարաբաղ, որը անընդհատ ու ավելի արագ տեմպերով աճում է, քան թե միջազգային զբոսաշրջիկների այցելությունները։ Սակայն քանի որ մենք գնահատման հստակ մեխանիզմներ դեռ չունենք, զբոսաշրջիկների այդ կատեգորիայի մասին հստակ թվեր չենք հրապարակում, բայց ակնհայտ է, որ այցելությունները Ղարաբաղ ակնհայտորեն ավելանում են։ Պարզ է, որ զբոսաշրջիկների այցելությունները ոչ միայն նպաստում են միջազգային հանրության կողմից Արցախն ավելի հասանելի ու ճանաչելի դառնալու գործին, այլ նաև այն անմիջական ազդեցություն է ունենում Արցախի տնտեսության զարգացման վրա։ 2016 թվականին համախառը ներքին արդյունքում զբոսաշրջության բաժինը կազմել է 3%։ Սա լավ ցուցանիշ է համարում էկոնոմիկայի փոխնախարարը, բացի դրանից զբոսաշրջությունը դա տարադրամի ներմուծում է երկիր առաջին զբոսաշրջությունը դա նոր աշխատատեղեր են երկրորդը զբոսաշրջությունը դա ծախսն է, որը զբոսաշրջիկը անում է տվյալ երկրում ժամանակ անցկացնելու ընթացքում դա խանութներ են, ուսանավերներ են, շուկաներ են, տաքսիներ են, տրանսպորտային այլ ծառայություններ են, հյուրանոցներ են, ի վերջո։ Ու զբոսաշրջության ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա չի սահմանափակվում միայն հյուրանոցով։ Ինքը համընդհանուր ազդեցություն է եւ ունի մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ Այլ խոսքերով զբոսաշրջիկների այցելությունների աճը նպաստում է տեղական արտադրության խթանմանը, մանր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը, ինչն էլ իր հերթին որոշակիորեն բարելավում է տեղի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Հիմա մեծ ուրախությամբ տեսնում ենք, որ որոշ վայրերում, որոշ գյուղերում ճանապարհների վրա սկսել է զարգանալ ճանապարհային արևտուրը, որը շատ կարեւոր է։ Թե զբոսաշրջիկի համար, թե գյուղացու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ որոշակիորեն զարգանում է հուշանվերների արտադրությունը ու վաճառքը Ղարաբաղում։ Մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ մարդիկ արդեն սկսում են զբաղվել տեղական սննդի արտադրությամբ։ Ինքը շատ պրիմիտիվ մակարդակի վրա թե լինի գործարանային արտադրություն, դա եւս ցույց է տալիս, որ մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ կարող են զբոսաշրջիկից նաեւ ոչ միայն բարոյական, հոգեկան բավարարություն ստանալ, այլ նաեւ ուղակի եկամուտներ Այս ամենում սակայն պետք է հավասարակշռություն պահել։ Առաջին հերթին այցելությունից գոհ պետք է մնա զբոսաշրջիկը, ինչը շատ կարևոր է երկրի հեղինակության ու զբոսաշրջիկների թվի աճի համար։ Զբոսաշրջային սեզոնն էլ եկամտի աղբյուր պետք է դառնա Արցախցու համար։ Սերգեյ Շահվերդյանը ոլորտի պատասխանատուների առաքելությունը կարճ ամփոփում է այսպես զբոսաշրջիկներ բերել Ղարաբաղն է, միուսն էլ Ղարաբաղում զբոսաշրջիկի համար լավագույն պայմաններ ստեղծել ենթակառույցների ձևավորումը։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության անկախության ամենակարևոր ձեռքբերումներից են անկախ պետականության ձևավորումը, հայ ժողովրդի միասնականությունը եւ բանակի ծնունդը։ Արցախի հանրապետության անկախության տոնին ընդառաջ այս մասին ասել է Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը։ Նա կարևորել է Արցախում բանակի ծնունդը, որը մինչ օրս ապահովում է ժողովրդի անվտանգությունը եւ այդ անվտանգության երաշխավորն է։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանը եւ պատվիրակության անդամ Մանե Թանդիլյանը կմասնակցեն վեհաժողովի սեպտեմբերի 22-ին Բաքվում կայանալիք սոցիալական կրթության, մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված համաժողովին։ Պատվիրակության համաժողովին մասնակցելու հետ կապված կազմակերպչական հարցերը գտնվում են ընթացիկ փուլում։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը շարունակում է պատրաստվել Ռումինիայի եւ Դանիայի հավաքականների դեմ աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջիկա հանդիպումներին։ 24 հրավիրված ֆուտբոլիստներն են մասնակցում են հավաքին։ Ռումինիայի դեմ հանդիպմանը որակազրկման պատճառով չի մասնակցի Արտակ Գրիգորյանը։ Հայ մարզիկները Թայփեյում ընթացող 29-րդ համառային համաշխարհային ուսանողական խաղերում Ունիվերսիադա 2017 նվաճել են 6 մեդալ՝ 3 ոսկե, 1 արծաթե ու 2 բրոնզե։ Հայ մարզիկները հանդես են եկել 7 մարզաձևում՝ ծանրամարտ, սպորտային մարմնամարզություն, ձյուդո, ջրացածկ, սուսերամարտ, թայեքվանդո եւ ուշո։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռավությամբ հարաբարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 25-ից 34 աստիճան։ Տակություն։